قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين Əziz müsəlman qardaşlarım, öncə Allahdan qorxmağı, təqvalı olmağı nəsiyyət edirəm. Allah subhanahu wa ta'ala biz müsəlmanlara ən gözəl neymət olan İslam nemətini vermişdir. Bu nemət ki, onun vasitəsilə biz həm dünyamızı, həm də axirətimizi qazanırıq. İslam dinə rayət etməklə biz bu dünyada gözəl nemətlər, axirətdə isə cənnəti qazanırıq. Odur ki, bu nemətin qədrini bilmək lazımdır. Bu nemətə görə Allaha çoxlu-çoxlu şükürlər etməliyik. Biz İslam dininin əvvəlinə baxsaq, sahabələrin, daha doğrusu İslamdan əvvəlki insanların, ərəblərin necə zəlil olduğunu görərik. Və sonradan İslam gəldikdən sonra Allah subhanahu və teala onları necə izzətləndirdi, necə ucaltdı. Bəs nəyin vasitəsilə Allah subhanahu teala onları ucaltdı? İslam dini vasitəsilə. Ömər radiyallahu anhunun gözəl bir sözü vardır. O buyurur ki, Nəhnu qavmun əəzzənəllahu bil-İsləm fəməhmə əbtəqaynəl izzətə bi qeyrihi fəəzzəllənallahu. Biz Allahın İslam dini vasitəsilə ucaltdığı bir qövmük. Əgər biz ucalığı İslamdan qeyrisində nə qədər ki ucalmağı İslamdan qeyrisində axtaracağıq, bir o qədər Allah subhanət hələ bizi zəlil edəcəkdir. Odur ki, biz daim ucalmağı İslam dində axtarmalıyıq. İslam dini vasitəsilə ucalmağa can atmalıyıq. Əgər biz ucalmağı İslamdan qeyrisində axtarsaq, Allah subhanahu teala bizi zəlil edəcəkdir. Allah subhanahu tealanın zəlil etdiyi şəxsləri də heç kəs ucalda bilməz. Allah subhanahu teala Quran-ı Kərimdə buyurur: "Və men yehinillahu fema lehu min mukrimin." Allahın alçatdığı kimsəyə heç kəs hörmət qoymaz. Heç kəs onu ucalda bilməz. Elə isə gəlin ucalmağı yalnız İslamda axtaraq. Bir sözlə İslam dininə layiqincə əməl edək. Allahın əmirlərini layiqincə yerinə yetirək, onun qadağan etdiyi əmərlərdən çəkinək. Allah subhanət hələ bizi ucaltsın o din vasitəsilə, İslam dini vasitəsilə ucaltsın və bizi cənnətə daxil etsin. Lakin biz yalnız özümüz barəsində düşünməməliyik. Düşünməməliyik ki, biz özümüz İslama riayət edək, Allahın haram əməllərindən çəkinək və cənnəti qazanaq. Qohum əqrabalarımız, valideynlərimiz, evladlarımız isə kənarda qalsın. Çox istədiyimiz insanlar cəhənnəmə düşsün, əzab çəksin, biz özümüz isə cənnətdə keyf içində qalaq. Necə ki, bu dünyada onu istəmirik, eləcə də axirətdə bu şeyləri istəməməliyik. Odur ki, Allahın yoluna dəvət etməliyik. Bütün yaxın qohum əqrəbələrimizi, qohumlarımızı, ümumiyyətlə xalqımızı çalışmalıyıq ki, Allahın dininə dəvət edək. Allahın dininə dəvət etmək peyğəmbərlərin yoludur. Bütün peyğəmbərlər Allahın dininə dəvət etmişlər. Biz Nuh peyğəmbərə nəzər salsaq, görərik ki, o 950 il ən azı nə qədər yaşadığı hələ dəqiq məlum deyil. 950 il öz qövmünü Allahın dininə dəvət etmişdir. Müxtəlif üslublarla gecə, gündüz, gizlində, aşkarda onları Allahın dininə dəvət etmişdir. Allah Subhanahu taala Nuh peyğəmbər barəsində Quran-Kərimdə buyurur: "Qale Rabbi inni da'awtu qawmi leylan və naharan, felem yazidhum du'ai illa firara." وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أسابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وصروا استكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا Nuh dedi, Ey Rəbbim, mən xalqımı gecə də, gündüz də dəvət etdim. Baxın, gecə də, gündüz də öz xalqını dəvət etmişdir. Amma dəvətim onların haqqdan qaçmalarını daha da artırdı. Sən onları bağışlayasan deyə, mən hər dəfə onları imana dəvət etdikdə, onlar barmaqlarını qulaqlarına tıxayır, paltarlarına bürünür, küfürlərində israr edir və təkəbürlük göstərirdilər. Sonra mən onları aşkarcasına dəvət etdim aşkarcasına dəvət etdim. Sonra mən onlara həm uca səslə, həm də gizlində bildirdim ki, Rəbbinizdən bağışlanma diləyin. Həqiqətən o çox bağışlayandır. Görün, Ruh Nuh Peyğəmbər öz qövmünü hansı yollarla dəvət etmişdir ki, Allah subhantalı onun qövmünə hidayət versin. Bu yalnız Peyğəmbərə, Peyğəmbərlərə xas deyildir. Allahın dininə dəvət etmək hər bir müsəlmanın borcudur ümdə vəzifəsidir hər bir müsəlmanın, başlıca vəzifəsidir. Hər bir şəxs bu məsuliyyəti hiss etməlidir. Allah subhanətə alə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə əmr edir ki, təbliğ etsin, öz dinini, İslam dinini cəmaata çatdırsın, cəmaata bəyan etsin. Allah subhanətə alə Quran-ı kərimdə buyurur, Yə eyyuhər rasulü bəlliğ mə unzilə ileykə min rabbikə وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين Ey Peyğəmbər, Rəbbindən sənə nazil ediləni təbliğ et. Yəni, Allahın yoluna dəvət apar. Əgər belə etməsən, onun göstərişini, yəni sənin sənə tapşırdığı elçilik vəzifəsini yerinə yetirmiş olmazsan, Allah səni insanlardan qoruyar. Şübhəsiz ki, Allah kafir tayfanı doğru yola yönətməz. Baxın, Allah Subhanahu taala peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə əmr edir ki, Allahın dininə dəvət etsin, çəkinməsin insanlardan və buyurur ki, Allah səni qoruyacaqdır. Eləcə də biz bu cür yol tutmalıyıq. Heç kimdən çəkinməməliyik. Haqqı harada oluruqsa olsun, deməliyik. İnsanları Allahın dininə çağırmalıyıq. Allah Subhanahu taala yəqin bilin ki, bizi qoruyacaqdır. Necə ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə vəd verir, eləcə də bizi qoruyacaqdır Allah Subhanahu taala. Həmçinin Allah Subhanahu taala başqa bir ayədə yenə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə belə əmr edir. Əmr edir. "Vəd'u ilə səbil rabbika bil hikmeti vel mau'izatil hasana." İnsanları Rəbbinin yoluna hikmətlə, gözəl öyüd nəsihətlə dəvət et. Dəvət yalnız peyğəmbərlərin vəzifəsi deyildir. Dəvət peyğəmbərlərin ardınca gedən insanların həmçinin vəzifəsidir. Hər bir müsəlmanın vəzifəsidir. Allah Subhanahu taala müsəlmanlara, möminlərə əmr edərək buyurur ki: "Vəltəkum minkum ummetun yed'un ila'l xeyri və ya'murun bil ma'ruf və yanhaun anil munkari və ulaika humul muflihun." Qoy sizin içərinizdən xeyrə çağıran, qoy sizin içərinizdən xeyrə çağıran, yaxşı işlər görməyi buyuran və pis əməlləri qadağan edən bir cemaat çıxsın. Məhz onlar incada qovuşanlardır. Məhz onlar nicata qovuşanlardır. Bu ayədə Allah Subhanahu taala dəvətin necə mühüm olduğunu göstərir. Buyurur, qoy sizin içərinizdən xeyrə çağıran bir insanlar olsun. Allahın dininə çağıran insanlar olsun. Və Allah Subhanahu taala buyurur ki, əsl nicata qovuşanlar da məhz onlardır. Deməli, kim Allahın dininə dəvət edərsə, o nicat tapacaqdır. Və həmin şəxs Allah qatında ən yaxşı insan, ən xeyirli insan sayılacaqdır. Çünki Allah Subhanahu taala başqa bir ayədə buyurur ki: "Və men ehsanu qawlan mimmen da'a ila Allah və amila salihan və qala innani minel muslimin." İnsanları Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və həqiqətən mən müsəlmanlardanam deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər? Əlbəttə ki, Allah qadını ən gözəl söz söyləyən o şəxslərdir. O şəxslər ki, insanları Allahın dininə dəvət edir və özləri də ona əməl edirlər. Yenə başqa bir ayədə Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil-ma'rufi və tenhauna anil-munkari və tu'minuna billah." Siz insanlar üçün üzə çıxarılmış ən xeyirli ümmətsiniz. Onlara yaxşı işlər görməyi əmr edir, pis işləri qadağan edir və Allaha iman gətirirsiniz. Deməli, müsəlman ümməti, Peyğəmbər s.ə.v ümməti ən xeyirli ümmətdir. Nə zaman ən xeyirli ümmət olar? Allah subhanət hələ üç şərt qoyur burada. Üç şərt. İnsanlara yaxşı işləri əmr edir, pis işləri qadağan edir və Allaha iman gətirirsiniz. Bu halda müsəlman Allah qatında ən xeyirli insan sayılır. Allahın dininə şəx, dəvət edən şəxs bilməlidir ki, Allah subhanət hələ onun bu əməlinə çoxlu savab yazır. Bu əməli vasitəsilə saysız hesabsız savablar qazanır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədislərindən birində buyurur ki, Mən dəa ilə hudən kənə ləhu minəl əcri min ucuri mən təbiəhu, lə yənqusu zəlikə min ucurihim şeyən. Kim insanları doğru yola dəvət edərsə, həmin şəxsə o doğru yola tabi olanların savabı qədər savab yazılar. Və doğru yola tabi olanların savablarından heç bir şey azalmaz. Baxın, əgər bir nəfəri Allahın dininə dəvət edirsənsə, o yaxşı əməllər etdiksə, onun yaxşı əməllərinin savabından sənə də yazılacaqdır. Əgər o da başqasını dəvət edirsə, yenə onun savablarından, həm də o birisinin savablarından sənə yazılacaqdır. Beləcə o cür yayılsa görün axirətə qədər nə qədər savab qazanırsınız. Elə isə insanları Allahın dininə çağırmaqdan daha yaxşı əməl varmı? Hətta öldükdən sonra belə sənə onun savabı gələcəkdir bir nəfər belə dəvət etsən, görün o yayıldıqca nə qədər qiyamətə qədər sənə savab yazılacaqdır. Odur ki, insanları Allahın dininə çağırmalıyıq ki, axirətdə qoy savabımız artsın. Bir nəfəri Allahın dininə çağırmaq çoxlu sayda mal dövlətdən daha xeyirlidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Əli ibn Abi Talibi Xeybər döyüşünə göndərəndə ona görün nə nəsiyyət edir. Ona nəsiyyət edir ki, Ud'uhum iləl İsləmi və əxbirhum bimə yəcib aleyhim. Onları İslama dəvət et. Boyunlarına düşən vacib əmənləri onlara çatdır. Yəni, o yahudilərə xeybərdə yahudilər olurdu. Onları İslama dəvət et birinci. Və boyunlarına düşən vacibatları onlara çatdır. Və bil ki, Allaha and olsun ki, sənin vasitənlə Allahın bir şəxsə hidayət verməsi, sənin üçün qırmızı dəvə karvanından daha xeyirlidir. Bir nəfərə onun vasitəsilə hidayət vermək onun üçün qırmızı dəvə karvanından daha xeyirlidir. O vaxtı da qırmızı dəvə karvanı ən böyük tacirlərdə olardı. Sanki indiki hal-hazırki vaxtımızda ən böyük tacir kimdirsə dünyada onun malının miqdarı qədər sən savab qazanmış olursan o sənin üçün daha xeyirli olar. Əgər bir nəfəri Allahın dininə dəvət edərsənsə, odur ki, əziz müsəlman qardaşlarım, İslam dini bizim üçün bir əmanətdir. Bu əmanəti layiqincə qorumalıyıq. Bəs necə qoruyaq bu dini? Necə qorumalıyıq? Bu dinə əməl etməklə, bu dini başqalarına çatdırmaqla, dəvət etməklə bu əmanətə layiqincə riayət etmiş saylarıq. Yoxsa biz özümüzü özümüzə zülm edərik. Çünki Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "İnna aradnal amanata ala's semawati vel ardi vel cibali فأبين أن يحملنها واشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما Biz əmanəti göylərə, yerə və dağlara təklif etdik. Onlar onu daşımaqdan qorxub imtina etdilər. Lakin insan onu boynuna götürdü. Doğrudan da o zalim və cahildir. Bu əmanət insana ona görə verildi ki, Allah münafiq kişiləri və münafiq qadınları, müşrik kişilər və müşrik qadınları cəzalandırsın. Mömin kişilərin və mömin qadınların tövbələrini qəbul etsin. Allah bağışlayandır, rəhimlidir ayədə, ayədə əmanət deyildikdə Allahın insanların üzərində fərz buyurduğu əməllər nəzərdə tutulur. Allah subhanətə alə bu fərz əməlləri bizə əmanət olaraq vermişdir. Əgər bu əmanətə rəayət etməsək, Allahın fərz buyurduğu əməlləri yerinə yetirməsək, ayədə buyurulduğu kimi biz özümüzə zülm etmiş sayılacağıq və axirətdə də ziyan çəkənlərdən olacağıq. Odur ki, Allahın dininə layiqincə əməl etməliyik və bu dinə və çalışmalıyıq ki, başqalarını da Allahın dininə sövq edək, Allahın dininə çağıraq. Onlar da bu xeyrə nail olsunlar. Əlbəttə ki, hamımız bilirik ki, İslam dini bizim üçün böyük neymətdir. Həmçin Allah subhanətə alənin bizi, bizi doğru yola yönətməsi, bizə hidayət verməsi də gözəl neymətdir. Bu neymətdir. Buna görə çoxlu şükürlər etməliyik. Və bu neymətlər sayəsində də cənnəti inşallah qazanacaq biz. Lakin biz nə üçün istəmirik ki, bizim yaxınlarımız da, çox istədiyimiz valideynlərimiz, evladlarımız da o cənnəti qazanmasınlar? Nə üçün onlar cəhənnəmə, cəhənnəm əzabına düşar olsunlar? Biz onlar üçün də bu yaxşılığı istəməliyik. Nə qədər ki, biz özümüz üçün yaxşı şeylər istəyirik, çox istədiyimiz insanlar da İnsanlar üçün də bu yaxşılığı istəməliyik. Onları cəhənnəm əzabından xilas etməliyik. Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurur: "Ya eyyuhellezine amenu qu enfusakum ve ehlikum naran ve quduhan nas vel hijaratu aleyha malaikatun ghilazun shidadun la yahsuna Allah ma amarahum yef'aluna ma yu'marun." Ey iman gətirənlər, özünüzü və ailənizi yanacağı insanlar və daşlar odan daşlar olan cəhənnəm əzabından qoruyun. O cəhənnəm ki, onun başı üzərində Allahın onlara verdiyi əmrlərə heç vaxt asi olmayan, özlərinə buyurulanları yerinə yetirən amansız və güclü mələklər vardır. Odur ki, ilk növbədə öz yaxınlarımızı Allahın əzabından xilas etməliyik. Allahın əzabından qorumalıyıq. Allah subhanətə alə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə ilk növbədə kimləri Allahın əzabından qorumalıyıq? qorxut deyə əmr etdi. Öz yaxınlarını. Allah Subhanahu taala peyğəmbər sallallahu buyurur ki: "Və ənzir aşirətəkəl əqrabin." Ən yaxın qohumlarını Allahın əzabından qorxut. Odur ki, iç növbədə dəvətdə yaxınlarımızdan başlamalıyıq. Sizə sadə bir misal çəkəcəm. Əgər siz bilsəniz ki, sabah valideynləriniz getdiyiniz yer, getdiyi yerdə və ya evladlarınız ki, hansı ki bir yerə var, ora gedəcəkdir. Orada onları tutub onlara hilə quracaqlar. Onlara əzab verəcəklər, işgəncə verəcəklər və ya onları öldürəcəklər. Siz razı olarsınızmı ki, onlar ora getsinlər? Əlbəttə ki, heç kəs buna razı olmaz. Və hər bir vasitə ilə can atacaq ki, valideynləri həmin yerə getməsin. Hətta valideynləri israr etsələr də belə ki, yox, mən həmin yerə getməliyəm, sən çalışacan ki, onlar ora getməsinlər. Çünki sən yəqin bilirsən ki, orada onları öldürəcəklər və ya onlara işgəncə verəcəklər. Hər vasitə ilə can atacaqsan ki, valideynlərin və ya evladların çox istədiyin şəxslər ora getməsinlər. Hətta ayaqlarına düşüb yalvaracaqsan ki, getməsinlər. Elə isə nə üçün biz Allahın əzabından öz valideynlərimizi qorumayaq? Yəqin bilirik ki, Allahın dininə tabi olmayan valideynləri Allahın əzabı gözləyir. Biz əgər valideynlərimizi çox istəyiriksə, nə üçün onları bu əzabdan xilas etməməliyik, qorumamalıyıq və ya evladlarımızı niyə bicanə yanaşmalıyıq evladlarımıza? Onları da cəhənnəm əzabından qurtarmalıyıq. Odur ki, hər bir vasitə ilə, yalvarlar, yalvarmaqla da olsa belə, hər bir vasitə ilə öz valideynlərimizi Allahın dininə çağırmalıyıq öz qohumlarımızı, yaxınlarımızı Allahın dininə çağırmalıyıq. Və buna görə biz məsuliyyət daşıyırıq. Və bu məsuliyyətdən yaxa qurtara bilməyəcəyik. Buna görə, valideynlərimizə görə, yaxınlarımıza görə Allah qarşısına cavab verəcək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədislərindən birində buyurur ki, hər biriniz himayətçisiniz və hər biriniz himayəsində olanlara görə cavabdehdir. Əmir himayədardır, yəni rəhbər himayədərdir və rəiyyətinə görə cavabdehdir. Kişi öz ailəsinin hamisidir və öz himayəsində olanlara cavabdehdir. Qadın ərinin evinə nəzarət edəndir və o öz nəzarətində olanlara cavabdehdir. Xidmətçi ağasının malına nəzarət edəndir və o buna cavabdehdir. Hər biriniz himayəçisiniz və hər biriniz himayəsində olanlara cavabdehdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisinin əvvəlini də bu sözlə bitirir, başlayır, axırını da bununla bitirir. Hər biriniz himayəçisiniz və hər biriniz himayəsində olanlara görə cavabdehdir. Hər birimiz cavabdehik. Valideynlərimizə görə, evladlarımıza görə, yaxınlarımıza görə qiyamət günü Allahın qarşısında sorğu-sual olunacaq. Onları nə üçün biz Allahın dininə dəvət etmədik? Bir dəfə demək kifayət deyildir. Ölənə qədər onları Allahın dininə çağırmalıyıq. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öz əmisi Əbu Talibi hətta ölüm yatağında olanda belə gəlir Allahın dininə çağırır ta ölənə qədər bu məsuliyyəti hiss etməliyik. Onları Allahın dininə çağırmalıyıq ki, Allah subhanət hala bizi o soruq-suala aparmasın. İndi sizə Quran-ı kərimdən iki misal gətirəcəm. O məsuliyyəti hiss edən iki heyvanın misalına gətirəcəm. Öz tayfasına görə, öz toplumuna görə məsuliyyət hiss edən iki heyvanın misalına gətirəcəm. Misalına gətirəcəm. Bu Quran-ı Kərimdəki bu ayələri dəfələrlə oxuyuruq. oxuyuruq. Lakin onun mahiyyətinə heç varmırıq da. Fikirləşmirik də bu barədə. Birinci misal Ən-Nəml surəsindədir. Allah Subhanahu taala Quran həm Nəml surəsində buyurur: "Və huşura li Süleymana cunuduhu minəl cinni vel insi ve't-tayri fahum yuzaun." Hatta izə ətəv alə vadin nəmli qalət nəmlətun ya eyyuhən nəmlu duxulu məsəkinakum la yahtimənnakum Süleyman və cunuduhu və hum la yəş'urun. Süleymanın cinlərdən, insanlardan və quşlardan ibarət qoşunu toplanıldı. Onlar müntəzəm şəkildə yerbəyir edildilər. Nəhayət onlar qarışqa vadisinə gəlib çatdıqda bir qarışqa dedi. Diqqət edin. Qarışqa vadisinə gəlib çatdıqda bir qarışqa dedi. Ey qarışqalar, yuvalarınıza girin ki, Süleyman və onun qoşunu özləri də hiss etmədən sizi tapdalayıb məhv etməsinlər. Bu ayədə böyük ibrətlər vardır. Diqqət edin. Bir qarışqasının öz toplumuna görə hiss etdiyi məsuliyyətə. Bir qarışqa hiss edir ki, onun toplumunu, yaxınlarını Süleyman və qoşunları tapdalayıb məhv edəcəkdir. Lakin ona göz yummur. O başlayır və qarışqalara xəbər verir ki, yuvalarınıza girin, Süleyman sizi tapdalamasın. Qarışqadakı məsuliyyətə baxın. Öz qövmünə qarşı, öz toplumuna qarşı. Sizcə həmin qarışqa o sözü deməklə bütün o biri qarışqalara o çatdıra bilərdim o xəbəri uzaqda olanlara? Əlbəttə ki, yox. Yalnız onun yaxınlarında, yaxında olan qarışqalar onu eşidə bilərdi. Yaxşı tutaq ki, qarışqaların hamısı eşitdi. Süleyman Peyğəmbər öz qoşunu ilə keçənə qədər onlar yuvalarına girə bilərdilərmi? Əlbəttə ki, yox. Ona mazal tapa bilməzdilər. Lakin Allah subhanətə alə o qarışqanın məhsuliyyətinə görə onları o tayfanı xilas edir. Necə? Süleyman Peyğəmbərə o qarışqanın səsini eşitdirir. Və Süleyman Peyğəmbər onun o sözünə gülümsəyir və Allaha şükürlər edir və onları tapdalamırlar. Allah subhanət hələ Quran kərimdə buyurur, فَتَبَسَّمَ دَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ Süleyman qarışqanın bu sözünə gülümsədi və dedi, Ey Rəbbim, mənə həm mənim özümə, həm də valideynlərimə əta etdiyi nimətə görə şükür etmək üçün, sənin razı qalacağın, yaxşı əməli etmək üçün ilham ver və məni öz mərhəmətinlə əməl salih qullarına qovuşdur. Baxın, o bir məsuliyyət hissinə görə qarşı-qardaş Allah subhanət hələ bütün, bütün toplumu, qarışqa toplumunu xilas etdi. Odur ki, biz ən azından məsuliyyət hiss etməliyik öz qövmümüzü, öz xalqımızı, öz yaxınlarımızı, valideynlərimizi, evladlarımızı cəhənnəm əzabından qoruyaq. Onları cənnət sakinlərindən edək. İkinci misal yenə həmin surədədir, eyni surədədir. Eyni surədə Şanakbiyin misalı, Hudhudun. Hamı bu, bu, bu surəni dəfələrlə oxuyub, bu ayələrdən dəfələrlə keçibdir. Süleyman Peyğəmbər quşlara nəzər salır və görür ki, şanakfik yoxdur, hüdhüd. Görür ki, yoxdur. Lakin şanakfik özü öz ixtiyarı ilə gedir Süleyman Peyğəmbərə səbəb övmündən xəbər gətirir ki, onlar Allaha şərik qoşurlar. Onlar Allaha şərik qoşurlar. Gördüm ki, filan padişah Allaha şərik qoşurlar. Onlar günəşə ibadət edirlər. Və bu barədə Süleyman Peyğəmbərə xəbər verir, verir ki, gedib onları Allahın dininə çağırsın. O quşdakı məsuliyyət hissinə baxın. Quşdakı. Çünki onun qüdrəti var idi ki, uçub geçsin, xəbər çatdırsın.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 Yoxsa o burada yoxdur? O ya mənə aşkar bir də dəlil gətirməlidir, ya da mən ona şiddətli bir əzab verməliyəm və yaxud da tutub boğazını üzməliyəm. Çox keçmədən Hudhud gəlib dedi, mən sənin bilmədiyin bir şeyi öyrəndim. Sənə səbadan doğru bir xəbər gətirmişəm. Mən onlara padşahlıq edən, özünə hər bir şey verilmiş və çox böyük bir taxtı olan bir qadın gördüm. Mən onun və tayfasının Allahı qoyub günəşə səcdə etdiklərinin şahidi oldum. Şeytan onların əməllərini özlərinə gö gözəl göstərmiş və onları haqq yoldan çıxartdığına görə haqqın yolunu tapa bilməmişlər. Haqqın yolunu tapa bilməmişlər. Baxın, quşdakı bir məsuliyyət hissinə. Bu məsuliyyətə görə Allah subhanətə alə həmin qövmə, bu quşun əməlinə görə həmin qövmə, həmin qövmə Allah subhanətə alə hidayət verir Süleymanın vasitəsilə. Əgər biz də bu cür məsuliyyət hissi ilə öz xalqımızı, öz yaxınlarımızı, qohumlarımızı, evladlarımızı Allahın dininə dəvət etsək, doğrudan da məsul, həqiqi məsuliyyət hissi ilə dəvət etsək, Allah subhanət hələ bizim dəvətimizə fayda verəcəkdir. Odur ki, daim Allahın dininə dəvət etməliyik və bu məsuliyyəti özümüzdə hiss etməliyik. Əks halda Allah qarşısında cavab verməli olacaq. Allah subhanət halədən istəyirəm ki, Allah subhanət halə bizim xalqımıza hidayət versin. Bizim yaxınlarımıza, qohum əqrabalarımıza, dində olmayan valideynlərimizə, hidayet versin. Onları doğru yola, doğru yola yöneltsin. Akulu kavli haza ve estağfirullah li ve lekum ve lisal muslimine min kulli zan festağfiru ve tubu ileyh innehu huvel gafurur rahim. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين